Šeštas skirsnis. Paradinių durų ruporas tyliai pašaukė. Mrs. Montek, Mrs. Montek, svečias atėjo, svečias atėjo, Mrs. Montek, Mrs. Montek, svečias atėjo. Tyla. Jie sužiūro į duris, į knygas išmėtytas krūvelėmis ant grindų. Bitis, pasakė Mildreda, negali būti, tai ne jis. Jis sugrįžo, sušnipždėjo Mildreda ir vėl tyliai prašneko ruporas svečias atėjo, neįsileiskime. Montegas prisišlėjo prie sienos, po to išleito atsitupė ir sumišęs ėmė sklaidyti knygas. Jis drebėjo ir jam labiausiai norėjosi vėl sukišti knygas už ventiliacijos grotelių, bet jis žinojo, kad nepajėgs dar kartą susitikti akis į akį su bičiu. Jis tupėjo susigūžęs, Po to atsisėdo ir tuoj pat ruporo balsas prašneko dar atkakliau. Montegas pakėlė nuo grindų mažą tomelį. Nuo ko mes pradėsime? Jis atvertė knygą per vidurį ir dirstelėjo į ją. Manau, kad reikia pradėti nuo pradžios. Jis jais, tarė Mildreda, ir sudegins mus drauge su knygomis. Ruporo balsas pagaliau nutilo. Tyla. Montegas jautė, kad kažkas stovi už durų, laukdamas, klausydamasis. Po to pasigirdo tolstančių žingsnių garsas. Kažkas nuėjo takeliu, paskui pievelę. Pažiūrėkime, apie ką čia rašoma, tarė Montegas. Jis ištarė tuo žodžius, užsikirzdamas, tartum varžomas baisaus drovumo. Jis klaidė knygą, paskaitydamas tai čia, tai ten, kol pagaliau aptiko šias eilutes. Apskaičiuota, kad per tą laiką 11 tūkstančių žmonių verčiau sutiko mirti, negu vykdyti įsakymą pramušti kiaušinius per smaigalį. Mildreda sėdėjo kitoje prieškambario pusėje. Ką tai reiškia? Juk čia nieko nepasakyta. Brant meisterio teisybė. Palauk, tarė Montegas. Pradėsime iš naujo. Pradėsime nuo pat pradžios. Antroji dalis rėtis ir smėlis. Jiedu skaitė visą ilgą popietę, o šaltas lapkričio lietus teškeno ant aprimusio namo. Jie sėdėjo prieš kambaryje, svetainė atrodė tokia tuščia ir pilka, kai jos sienose nebežiūrėjo oranžinė ir geltoni konfeti ir raketos nebemirgėjo damos apsivilkusios auksų žvilgančiomis suknelėmis, o vyrai juodais aksominiais kostiumais daugiau nebetraukė iš sidabrinių cilindrų šimtas svarių triušių. Svetainė buvo negyva. Mildreda beprasmiškomis išblėsusiomis akimis nuolat žvilgčiojo į sienas, o Montegas tai žingsnevo iš vieno galo į kitą, tai vėl atsitūpdavo ir po dešimt kartų skaitydavo garsiai kokį nors puslapį. Sunku pasakyti, kokiu būtent momentu gimsta draugystė kaip pilant lašą po lašo į indą, pagaliau vienas lašas perpildo jį ir skystis įsilieja per kraštus, taip iš visos eilės gerų poelgių kažkoks vienas pagaliau perpildo širdį. Montegas sėdėjo, įsiklausydamas į lietų. Ar tik netokia ir buvo ta mergina, kuri gyveno šalia mūsų. Aš taip stengiausi ją suprasti. Juk ji mirė, dėl Dievo pakalbėkime apie ką nors iš gyvųjų tarpo. Net nepažvelgęs į žmoną, visas drebėdamas Montegas išėjo iš prieškambario į virtuvę, jis ilgai stovėjo, žiūrėdamas, kaip lietus čaižo langus. Kai drebulys aprimo, jis grįžo į pilką prieškambario prieblandą ir atvertė naują knygą. Mūsų mėgstama tema – apie save. Jis pažvelgė išnairomis į sieną. Mūsų mėgstama tema – apie save. Tai man suprantama, tarė Mildreda. O Klarisa nekalbėdavo apie save, įmėgdavo kalbėti apie kitus, apie mane. Iš visų žmonių, su kuriais man teko susidurti per daugelį metų, į pirmoji man tikrai patiko. Į pirmoji iš visų, kuriuos prisimenu, žiūrėjo man tiesiai į akis, lyg ir aš būčiau šio to vertas. Jis pakėlė abi knygas, kurias ką tik sklaidį. Tie žmonės seniai mirė, bet aš žinau, kad jų žodžiai vienokiu ar kitokiu būdu susiję su Klarisa už durų lietuje kažkas tyliai sukrapždėjo. Montegas nustėro. Jis matė, kaip vos kveipuodama Mildreda prisiglaudė prie sienos. Kažkas už durų. Kodėl nekalba ruporas? Aš jį išjungiau. O anapus durų kažkas išlėto tyliai šnarpšti, puškavo elektros garai. Mildreda nusijokė. Tai šuo štai kas. Nuvyti jį. Niekur neik. Tyla lyja šaltas lietus, o pro užrakintas duris skverbėsi melsvos elektros kvapas. Skaitykim toliau, ramiai tarė Montegas. Mildreda paspyrė knygą. Knygos tai ne žmonės. Tu skaitai, o aš dairausi, bet nematau jokios gyvos būtybės. Jis pažiūrėjo į svetainę, negyvą ir pilką kaip okeano vandenys. Tačiau vos tik įžiebus elektroninę saulę – joje imtų konkuliuoti gyvybei. O štai imkim mano giminaičius. Tai gyvi žmonės. Jie man pasakoja, aš juokiuosi, jie juokiasi, o spalvos. Taip, žinau. O be to, jei brandmeisteris bitis sužinotų apie tas knygas, jis susimasti, jos veidas iš pradžių atrodė nustebęs, paskui įsigandęs. Jis ko gero gali ateiti čia, sudeginti namus ir giminaičius. Juk tai klaiku. Pagalvok, kiek pinigų mes sukišom į visą tai ir kam man tas skaitimas, dėl ko, kam, dėl ko, pakartojo Montegas. Praeitą naktį aš mačiau gyvatę, šlykštesnių padarų nerasi visame pasaulyje. Ji buvo negyva ir draugė gyva. Ji galėjo matyti, bet nematė. O tu nori pamatyti tą gyvatę. Ji skubiaus pagalbos ligoninėje, ten smulkiai surašyta, kokį šlamštą ta gyvatė iščiulpė iš tavęs. Gal nori nueiti ten ir patikrinti, kas parašyta? Tik nežinia, kokio pavadinimo teks ieškoti. Ar gajus Montegas, ar baimė, ar karas. O gal nori nueiti pasižiūrėti namo, kuris vakar sudegė. Pasirausi pelenuose ir pamatysi kaulus tos moters, kuri pati padegė savo namus. O Clarisa McClellan Kur dabar jos ieškoti? Lavoninėje? Klausyk. Dangų skrodė bombonešiai, jie skrido virš pat jų namų, reumodami, kaukdami ir švilpdami, tartų milžiniškas nematomas ventiliatorius būtų sukęsis be aurėje erdvėje. Viešpatie dieve, tarė Montegas, kas valandą tie prakeikti bombonešiai. Iš kur po galais jie nuolat išlenda ir taip visą gyvenimą, kodėl niekas apie tai nekalba. Nuo 1960 metų mes jau du kart pradėjome atominį karą ir abu kartus laimėjome. Mes visai užmiršome apie likusį pasaulį. Ar ne dėl to, kad mums čia taip linksma? Ar ne dėl to mes tokie turtingi, kad visas likęs pasaulis kursta ir mums tas visai nerūpi? Aš girdėjau, kad visame pasaulyje žmonės badauja, bet užtat mes sautus. Ar tas tiesa, kad visas pasaulis pluša? o mes linksminamės. Ar ne dėl to mūsų taip visi nekenčia? Mane pasiekė gandas, kažkada jau labai seniai, kad mūsų visi nekenčia. O dėl ko? Ar tu žinai? Aš nežinau. Galbūt knygos padės mums praregėti. Gal bent jos sulaikys mus nuo tų pačių beprotiškų klaidų. Man kažkodėl neteko girdėti, kad tie puskvailiai tavo svetainėje būtų kalbėję apie tai. Dieve mano mylė, argi tu nesupranti? Jei taip kasdien paskaitytum valandą dvi, tai galbūt sučirškė telefonas, Mildreda pagriebė ragelį. Eni, ji nusijoki, taip, baltasis klaunas bus vakarinėje programoje. Montegas nuėjo į virtuvę ir sviedė knygą ant žemės. Montegai, tarė jis, tu iš tikrųjų kvailys. Bet ką daryti toliau? pranešti apie knygas, užmiršti jas. Jis atvertė knygą ir įniko skaityti, stengdamasis negirdėti Mildredos juoko. Vargšė mėlė, galvojo jis, vargšas Montegas, juk ir tau jos nesuprantamos. Bet kur kreiptis pagalbos, kur rasti mokytoją, kai tiek metų sugaišta veltui? Negalima pasiduoti. Jis susimerkė, na taip, aiškus dalykas, ir jis nie pats nepajuto, kaip vėl ėmė galvoti apie parką, į kurį buvo užklydęs anais metais. Pastaruoju metu jis dažnai apie tai pagalvodavo ir dabar aiškiai prisiminė viską, kas buvo tą dieną. Kaip jis užėjo į miesto parką, kaip pamatė senuką juodą eilutę, kaip tas greitai paslėpė kažką į apsiausto kišenę. Senukas pašoko, tartum norėdamas bėgti, o Montegas pasakė, palaukit, aš juk nieko nepadariau, sušuko senukas, visas drebėdamas. Niekas to ir nesako. Valandėlę jėdu sėdėjo švelnioje žalsvoje šviesoje, nepratardami nei žodžių. Po to Montekas prašneko apie orą, o senelis atsakė jam nuščiuvusiu balsu. Tai buvo kažkoks keistas, ramus pasikalbėjimas. Senukas prisipažino, kad jis buvęs anglų kalbaus profesorius – Jis atsidūrė gatvėje prieš 40 metų, kai nebegaudamas materialinės paramos ir netekęs beveik visų studentų, užsidarė paskutinis dailiosios literatūros koledžas. Jo pavardė buvo Faberis ir kai pagaliau jis liovėsi bijojas Montego, prašneku tyliu ritmingu balsu žiūrėdamas į dangų, į medžius ir į žalę parką. Taip jie dušnekučiavo apie valandą Ir senukas kažką pasakė Montegui. Ir Montegas suprato, kad tai baltosios eilės. Po to senukas dar labiau įsidrasino ir vėl kažką pasakė. Ir tai buvo taip pat eilėraštis. Prispaudęs ranką prie kairės apsiausto kišenės, Faberis švelniai tardavo kiekvieną žodį. Ir Montega žinojo, kad ištiesęs ranką aptiktų senio kišenėje eilėraščių knygą. Bet jis to nepadarė. Jo rankos sustingusios ir neveiklios taip ir liko gulėti ant kelių. Aš nekalbu apie pačius daiktus, serė, pasakė Faberis. Aš kalbu apie jų reikšmę. Štai sėdžiu čia ir žinau, kad esu gyvas. Tiesą pasakius, tai ir viskas. Valandą laiko užtrukęs monologas, eilis, pagaliau ši pastaba – ir Faberis net neusiminęs apie tai, kad Montegas gaisrininkas drebančiais pirštais – užrašė ant popieriaus keutelį savo adresą. Tai jūsų kartotekai, tarė jis, jei kada nors nuspręsite supykti ant manęs. Aš nepykstu, atsakė nustebęs Montegas. Prieš kambaryje spiegiančių balsų kvatojo Mildreda. Montegas nuėjo į miegamąjį, atidarė sienoje įtaisytą spintą ir ėmė raustis kartotekoje, kurios dėžutėje buvo užrašyta – būsimieji tyrinėjimai – Ten buvo ir Faberio pavardė. Montegas neišdavė jo tada, bet kortelės nesunaikino. Priejas prie telefoną jis surinko numerį. Kitame laido gale telefonas bent dešimt kartų pakartojo Faberio pavardę, kol pagaliau atsiliepė silpnas profesoriaus balsas. Montegas pasakė savo pavardę. Po to sekė ilga tyla. Klausau, misteri Montegai, pagaliau tarė profesorius. Profesoriau Faberi, Aš noriu kai ko pasiteirauti. Tai ne visai įprastas klausimas. Kiek mūsų šalyje yra likę Biblijos egzempliorių? Nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Aš noriu sužinoti, ar iš viso užsiliko bent vienas Biblijos egzempliorius. Tai kažkokie spastai? Aš negaliu su bet kuo kalbėti telefonu. O kiek liko Šekspyro, Platono egzempliorių? Ne vieno ir jums ta žinoma neblogiau kaip man, ne vieno. Faberis pakabino ragelį. Montegas taip pat padėjo ragelį, ne vieno. Jis ir anksčiau tai žinojo iš sąrašų gaisriniai, bet kažkodėl norėjo išgirsti iš paties Faberio lūpų. Prieš kambaryje jį pasitiko Mildreda, paraudusiu iš susijaudinimo veidu. Na štai pas mus netrukus atvyks damos. Montegas parodė jai knygą tai senasis ir naujasis testamentas ir tik nepradėk vėl. Tai galbūt paskutinis egzempliorius išlikė šioje pasaulio dalyje. Bet tu turi šiandien pat jį gražinti, juk brandmeisteris biti žino, kad tu jį parsinešiai. Nemanau, kad jis žino, kokią knygą aš pavogiau. Galime gražinti kitą, bet ką? Jeffersoną, Toro, kuri netokia vertinga, bet jeigu apkeisiu knygą, o bitis vis dėlto žino, kokią būtent aš pavogiau, jis supras, kad mes čia turime visą biblioteką. Mildredos lūpos pradėjo trūkčioti. Ar tu supranti, ką darai? Tu mus pražudysi. Kas tau svarbiau? Aš ar ta Biblija? Ji vėl pradėjo klykti ne savo balsu, sėdėdama kaip vaškinė lėlė, tirpstanti nuo vidinio karščio. Bet Montego ausyse skambėjo bičio balsas. Sėskitės, Montegai, štai stebėkite – verčiam atsargiai, kaip žiedo lapelius. Padegam pirmą puslapį, paskui antrą ir jie bematant tampa juodomis peteliškėmis. Gražu ką? Dabar nuo antro uždekite trečią ir taip toliau. Vieną puslapį po kito, vieną skyrių po kito deginkit visas kvailystes, kurios glūdi žodžiuose, visus melagingus pažadus, nuvalkiotas mintis, atgyvenusią filosofiją. Štai sėdi bitis aprasojusių nuo prakaito veidų, o ant grindų daugybė juodų negyvų peteliškių, kurią sunaikino ugnies viesulas. Mildreda liovėsi spiegusi taip pat ūmai, kaip ir pradėjo. Montegas nesiklausė. Nieko kito nelieka, tarė jis. Reikia padaryti kopiją, o vakare atiduoti knygą bičiui. Ar tu būsi namie, kai prasidės baltojo klauno programa ir atvyks damos, sušuko Mildreda. Neatsigrėždamas Montegas taptelėjo tarp durį. Mylė, tyla. Kas yra? Mili ar baltasis klaunas, myli tave? Jokio atsakymo. Mildreda, ar, jis lyštelėjo lūpas, o tavo giminaičiai myli tave, labai myli. Myli visą širdimi ir visą sielą, ką? Jis jauti, kaip jo sakys mirkčiodamo žiūri jam į pakaušį. Kam tu klausi tokių kvailų dalykų? Jam norėjo suverkti, bet lūpos net nesuvirpėjo. Akyse nepasirodė ašaros. Jei pamatysi laukia tą šunį, spirk jam nuo manęs, pasakė Mildreda. Jis stovėjo dvėjodamas ir klausėsi, kas darosi už durų. Paskui atidarė ir peržengė slengstį. Jau nebelyjo ir dangus buvo visiškai giedras. Saulė jau leidosi. Nei gatvėje, nei pievelėje, nei verandoje nieko nebuvo. Jis lengviau atsikvėpė ir užtrenkė duris. Montegas važiavo metro. Aš visą sustingęs, galvojo jis. Kada gi tas prasidėjo, kada sustingo mano veidas, kada sustingo kūnas? Ar tik ne tą naktį, kai tamsoje, koja užkliuvau už buteliuko su tabletėmis, lyg už paslėptos minos. Bet sustingimas praeis, galvojo jis. Ne iš karto, bet po kurio laiko praeis, aš pasistengsiu pat save įveikti, o jei ne, man padės Faberis. Kas nors iš kažkur sugražins man pirmykštį veidą rankas – ir jos vėl bus tokios, kaip buvo anksčiau. Net šypsena, pagalvojo jis, to į ugnies nugairinta šypsena ir ta išnyko. O be jos aš visai dingęs. Už langų mirguliavo tunelio sienos, čia gelsvos, čia juodos kaip anglis, gelsvos, juodos kaip anglis, čia skaičiai, čia vėl tamsa, dar tirštesnė tamsa ir viskas susiliejo, susimaišė. Kažkada dar būdamas vaikas karštą giedrą vasaros dieną įsėdėjo pajūrį ant geltonų kopų ir stengėsi pripilti į rėtį smėlio, nes jo pusbrolis piktai iš jo pasijokė. Pripilk šį rėtį pilną smėlio ir gausi 10 centų. Bet juo greičiau jis pylė smėlį, juo greičiau, čiužėdamas nuo karščio, jis išbirėdavo. Jo rankos pavargo smėlis degino kaip ugnis, o rėtis buvo tuščias, spigino karšta vidurvasario saulė, o jis sėdėjo tylėdamas tik ašaros, riedėjo per skruostus. Dabar, kaip pneumatinis traukinys kratydamas nešė jį išmirusiais miesto požemiais, jis prisiminė negailestingą riečio logiką ir nudelbęs akis pamatė, kad rankose laiko atversta Biblija. Aplink buvo žmonės, bet jis laikė rankose knygą ir staiga jam šovė į galvą kvaila mintis. Jeigu taip imtum skaityti viską ir skaitytum greitai – gal nors truputį smėlio lik turėtyje. Ir jis skaitė, bet žodžiai vis išbirėdavo. O juk po kelių valandų, svarstė jis, aš pamatysiu bitį ir gražinsiu jam knygą. Todėl negalima praleisti ne vienos frazės, reikia įsiminti kiekvieną eilutę. Aš turiu tą padaryti ir padarysiu. Jis suspaudė rankose knygą. Ruporai staugi. Denhemo pasta dantims, Nutilk, pamanė Montegas, pagalvok apie laukų lelyjas. Denhemo pastadantims. Jie nedirba. Denhemo, pagalvok apie laukų lelyjas, nutilk, nutilk, pastadantims. Staigi Montegas atvertė knygą, ėmė sklaidyti puslapius, čiupinėdamas juos kaip aklas, godžiomis akimis apžiūrėdamas kiekvieną raidę. Denhemo paraidžiui den jie nedirba ir ne. O karštas mėlis, šaižiai čia žydamas, byra iš tuščio rėčio. Denhemas daro stebuklus. Pagalvokite apie lelijas, lelijas, lelijas. Dantų eleksyras Denhem. Nutilkite, nutilkite, nutilkite. Šis maldavimas, šis šauksmas buvo toks baisus, jog Montegas nie pats nepajuto, kaip pašoko. Triukšmingo vagono keleiviai pasipiktinę atšlyjo nuo žmogaus su beprotišku paraudusiu veidu, kažką murmančio sukepusiomis lūpomis, kuris laikė suspaudęs rankoje atverstą knygą. Visi, kurie prieš valandėlę sėdėjo muždami kojon į taktą, kol ruporas kaukė, Denhemo pastadantims dantų eleksyras, Denhemo pastadantims pastadantims 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Visi, kurių lūpos ką tik nejučiom tyliai kartojo žodžius pasta, pasta, pasta dantims, pasta, pasta. Ir lyg atkeršydami, ruporai užgožė ant Montego visą toną muzikos, klaikaus kardos vario sidabro žalvario ir bronzos džerškėjimo. Priglušinti žmonės aprimo. Jie nebėgo, nes nebuvo kur bėgti. Didžiulis pneumatinis traukinys lėkė giliu požeminiu urvu laukų lelyjos. Denhemas, o aš sakau lelyjos. Žmonės sužiūro. Pašaukit konduktorių. Žmogus pamiršo. Stotis No view. Sušnypštęs traukinys sustojo. Pasigirdo šauksmas. No view. Paskui šnapždesys. Denhemas. Montego lūpos vos krutėjo. Lelyjos. Vagono durys švokždamos atsidarė, Montegas tebestovėjo sunkiai atsidususios durys jau buvo beusidarančios, tik tada iššoko pirmin, prasispraudė pro kitus keleivius ir mintyse tebe šaukdamas, vos spėjo prasmukti pro siaurą, usiveriančių durų plyšį. Jis bėgo per baltas tunelių plyteles, nekreipdamas dėmesio į eskalatorius. Jis norėjo jausti, kaip juda kojos, kaip mosikuoja rankos, kaip susispaudžia ir atsileidžia plaučiai, kaip oras degina gerklę. Iš paskos skambėjo balsas Denhemas, Denhemas, Denhemas. Traukinys sušnipštė kaip gyvatė ir išnyko tunelio keurimėje. Kas ten? Tai aš, Montegas. Ko jums reikia? Įleiskite. Aš nieko nepadariau, bet aš juk vienas. Prisiekit. Prisiekiu. Durys išlėto atsidarė. Pasirodė Faberis. Dienos šviesoje jis atrodė labai senas, labai silpnas ir labai nusigandęs atrodė lyg jau daugelį metų senis nebūtų išėjęs iš namų. Jis pats ir baltos tinkuotos kambario sienos buvo vienodos spalvos. Jis visas buvo baltas, ir lūpos, ir skruostai, ir plaukai, ir užgesusios blyškiai melsvos akys. Bet štai senis pastebėjo knygą, kurią Montegas laikė po pažastimi ir bematant atgyjo. Jis jau nebeatrodė toks senas ir toks silpnas, baimė pamažu atslūgo. Atleiskite – tenka būti atsargiam. Jo akis buvo įsmeigtos į Montego knygą. Vadinasi, tas tiesa? Montegas įėjo į vidų, durys susidarė. Seiskite. Faberis traukėsi atbulas, nenuleisdamas nuo knygos akių, lyg bijodamas, kad jį išnyks, vos tik jis nukreips nuo jo savo žvilgsnį. Už jo nugaros pro atviras duris buvo matyti miegamasis, o jame stalas užverstas kažkokių mechanizmų dalimis – ir plieniniais įrankiais. Montegas pamatė visą tai tik probėgomis, nes Faberis, pastebėjęs, kas patraukė Montego dėmesį, greitai atsisuko, uždarė miegamojo duris ir stovėjo drebančią ranką laikydamas duris. Po to jo žvilgsnis nerištingai nukrypo vėl į Montegą, kuris sėdėjo laikydamas knygą ant kelių. Ši knyga, kur jūs? Aš pavogiau ją. Pirmą kartą Faberis pakėlė akis ir pažvelgė Montegui tiesiai į veidą. Jūs drasus. Ne, pasakė Montegas, mano žmona miršta. Viena mano draugė jau mirė. O ta, kuri būtų galėjusi tapti mano drauge, sudegino prieš 24 valandas. Tik jūs vienas galite man padėti, aš noriu suprasti, suprasti, Faberio rankos taip ir kilo pasklaidyti knygą. Galima? Ak, taip, atsiprašau, Montegas padavė jam knygą. Kaip tas seniai buvo. Aš nesu religingas, bet kaip tas seniai buvo. Faberis vartė knygą, sustodamas kai kur paskaityti. Viskas lygiai taip pat, kaip aš prisimenu. Viešpatį, kaip dabar viskas iškraipyta mūsų svetainėse. Kristus tapo vienu iš giminaičių. Aš dažnai galvoju, ar bet pažįsta viešpats Dievas savo sūnų – Taip mes jį išpuošėm, ar tikriau sakant, apipešiojom. Dabar jis tikras mėtinis saldukas. Jis arba verčiasi užmaskuotų reklamavimų, kokių nors prekių, kurios atseit būtinos kiekvienam tikinčiam, arba tampa grynų sirupu ir sacharinu. Faberis pavosti knygą. Ar jūs žinote, kad knygos kvepia muskatu, ar dar kažkokiu tolimų kraštų prieskoniu – Vaikystėje aš mėgdavau uostyti knygas viešpatė, juk kiek buvo puikių knygų, kol mes neleidome jų naikinti. Faberis klaidė knygos lapus. Misteri Montegai, jūs matote prieš save bailį. Aš jau seniai mačiau, kas darosi, bet tylėjau. Aš buvau vienas iš nekaltųjų, vienas tų, kurie galėjo pakelti protesto balsą, kai niekas nebenorėjo klausyti nusikaltusių. Bet aš tylėjau ir tokiu būdu pats tapau nusikaltėliu ir kai pagaliau kilo idėja deginti knygas, panaudojant tam tikslui gaisrininkus, aš paniurnėjau, paniurnėjau ir nurimau, nes niekas tada manęs nepalaikė. O dabar jau per vėlų. Faberis užvertė Bibliją. Na, o dabar pasakykite, kodėl jūs pas mane atėjote. Aš neturiu kam pasipasakoti. Negaliugi aš kalbėti su sienomis, nes jos reikia ant manęs. Su žmona taip pat negaliu kalbėti, nes ji klausosi sienų. Aš tiesiog noriu, kad kas nors išklausytų mane. Ir jeigu ilgai kalbėsiu, gal ir pasakysiu, ką nors gudraus. O be to dar noriu, kad jūs išmokytumėt mane suprasti tai, ką skaitau. Faberis apžiūrėjo sulysusi Montego veidą pamėlusiais kruostais. Kas jūs taip sukrėtė, kas išmušė deglą iš jūsų rankų? Nežinau, Mes turime visko, ko reikia, kad būtume laimingi, bet nesame laimingi. Kažko trūksta. Aš visur ieškojau. Vienintelis dalykas neabejotinai buvęs ir išnykęs tai knygos, kurias pats sudeginau per 10 ar 12 metų. Tad aš ir pagalvojau, gal knygos padės. Jūs beviltiškas romantikas, pasakė Faberis. Tai būtų juokinga, jei nebūtų rimta. Jums ne knygų reikia o to, ką savyje kadaise turėjo knygos. Ir dabar mes galėtume tą pat turėti savo svetainių programuose. Tokį pat atidumą detalėm ir samoningumą galėtų skiepyti ir mūsų radijas bei televizija, bet dėja to nėra. Ne, ne, visai ne knygų jums reikia. Ieškokite atsakymo senuose plokštelėse, senuose filmuose, senuose drauguose, ieškokite jo gamtoje ir pats savyje. Knygos buvo tik viena iš daugelio saugyklų, kuriuose mes laikėme visą tai, ką bijojome pamiršti. Jos visai nemagiškos. Magiška yra tik tai, ką jos pasakoja. Tai, kaip iš atskirų visatos skutelių, jos pasiuvo vieną puošnų rūbą. Aišku, jūs negalėjote to žinoti ir dabar dar nesuprantate, ką aš noriu pasakyti. Bet intuicija veda jūs teisingų kelių, o tas svarbiausia – Mums trūksta trijų dalykų. Pirmas, ar žinote, kodėl mums taip svarbios tos knygos kaip ši? Nes jos geros kokybės. O kas tai yra kokybė? Mano supratimu, tai knygos audinys. Ši knyga turi poras, ji turi savo bruožus. Jūs galite ją tyrinėti, pasidėjęs po mikroskopu. Ir prieš jūsų akis atsvers trykštantis įvairias palvis gyvenimas. Juo daugiau knygoje porų, juo daugiau tikroviško gyvenimo detalių pavaizdavimo rasite kiekvieno puslapio kvadratinėme colyje, juo labiau įsilavinęs jūs būsite. Štai kaip aš suprantu kokybę. Nusakyti detalės, vis naujas detalės. Geri rašytojai užkabina patį gyvenimą, pusėtinį, vos perbraukia per jo paviršių, o blogi išprievartauja jį ir palieka musiems jais.